Medreseye medreseye Kurdistan'a da xondin, Kurdistan'a ba Baş naski. Mizgafta da. علمی عربی خواندیم و د دبستان ترکی دا جی دبستان فکری دا حتی نیزانگه مهاتن شتانگه شون دا نوی دا قد کر و مدس بکارمندی دیگه کر Mahmut Usta Hafız جی سیاست مدار Eri. Duvarı mafya mrova kartkim, şakamışlıyım ya. Eri. Ama ser Rojava kemek sohbet bikin. İca پرسن تا ذکر بو سروی پرسیم صحبت بکن دوم بکن صحبت اخو لسر لسر روشا هنابرين مثلا يعني كج سوريا هاتنه Türkiye jiyan dikin li Türkiye diqanparanın yani li ser rew şawan yani dixwazin yani fam bikin çuqa salsa devlet alîkarî dike çuqas nake laz devlet kanı bike ji xwe nake yan jî û ji miletê yekbûyî û rastî jî eger ku alîkarî ji bona penabera ku tê dîye destê Tirkî û Tirkiye ya temamî e, didê nade didê nade Yani şey, em bejin rewşa derdu bela bûne mesela. Em dixwazin wek e, tiştê gotinek wisa ploşte bi divê tiştê ji miletên yekbûyî bi tê dîye destê dewletê û dewlet ya bi temamî e, nade penabera. خرج ناكن قوتني وصل بيجين كافانا کاوانا راست نه راستن آن جیم بیش راست جم جمله یکوی جنته یکوی یعنی راستی جی او اوقاتی او آریکاریاتی نای هنگ دبین جی تو آریکاری كاري كوسا ناي هنگ جی دبین آریکاری كوسا تي دولة بيا تمامي ج پرابنا را خرج ناكن يعني جبرك ميفاني میوان من هیجات لان جبر که ده او که دانه ده خواتا في مروفاتي داد شغل yani agahi açıklas der hep bir kari da tünne, yani rastat işte kusa tünne, am fazın fehmt. Ali kari çi hava Kari çi hava çi rastı ve çamış. Yani Brasiş se sala vrd e, milleti Suriye bela bu devleti havirdur. اگر اردن به لبنان به عراق به کردستان عراقی به ترکیه به حتی به مصر واجی اگر ام برافانی که چکن دناف برا روشا پەنابەرên Sûî li Tirkiyê bi welatê din re rastî rewşawa gillikî xştir yek bûjdan bêje li goriyê Libnanê li goriyê Ordunê zor çêtir e. Tiştekî bi tenê heye de babeta Tirkiye de Tirkiye destpêka ku penaber derbas bûn qanûnekî taybet daxist ew qanûn bi navê îqama دمكي يعني اف كسي كوهاتن وكي ميفان سر عرضه تركيا نملتجينه دما تبي ملتجي او ملتجي ما في بي هي ما في بينا هي اللي وقتي تبي ميفان تا تما في جير نشتن تشتي تو جو مرديا خوات مردبون بميفاني خوركر افا كيماني كلي جهيلا دن دبراستي اگر يك ببينه ئاستەنگی زیدە تونەنە ئەب ji hêlekê ve ji hêla didwave alîkarî ji neteweyek bûyî bi Tirkiye têkirin yan na ez e, bahwerim alîkarî têkirin ji ber nebahwere yanî nakeve hişê berode got eva sê sal bi sedhazara ser erda Tirkiye got heyva sora Tirkî bi tena xwe karibe wana binan û xwarin û derman û iqamet e, e, bike. Çünkü dugotin seri nafsi 600 dolar mehedis. Yine yetiştik usta dugotin ne zanım. Pereki neteve yekbi digri ama ne zanım. Yeki usta gotu bu. Yani zane e, vakta go yeki tiye netevi e, tişteki dişinin camana kağıt hana e, hafka para meşan diye hep dibejin. Dema hafka para medaya hükümeta Türkiye hafka para medaya pozisyona Suriye mesela hafka para daya vana ki د نوی سرون دبیژن او جواجی وقتا گورو دنن به دور جوار برن کا چکری جوا پراجی اگر اف پر گهانا ملت نگاه ملت او تشتاجی هه او اون زانن یعنی اكيد اترکا ده واتشته خوشک زانن یعنی تركي وخوا بخوا وكدوي يعني او هي مثلا جملات جملات جملات يدنا جندالية جندالية كي همي ريجيمي هريمي ريجيمي الدنيا هكا جندالية جملات خودك ما هي جندالية سر سوريا انا كي هل بدها تشتغل بيتر بيترجي هو دبا بيترجي وقتها قلت بكيجي يعني وقتها قو كسكي سروارة شعب شعب سروانا خرطنا به وبكن وزيادة ترجيه بكن فاو تشتغل يعني وګندري نه بس او بخوجي دکن ګله جوانا رخصنه سوريا خو بخوجي او جي كديسا دکن مثلا ما مزه تشتك مرختكم او ام دبن لبناني شي قنطيه آه. نفس داري ندير انا لبناني السر الجغرافيا اللبناني افيتينا آه، بلا ولا بنا بلا ولا اش خرج اخر هذه سال تركي بيستو 25 صديش لبناني بنا السوري اه غادي شخم قوم قود تلغوري عربه ما زينه كسيجو اليكاري واكرين عرب ترك علي كاري بهتر كرن يعني مثلا آه، بحكومه جي يعني ملاجي باش قشقای کردا روشا باش قای کردا دویم بلکی کردستان روشا ناکش ای کامپا دا جوایی دی چیتره يعني كردستان باشور كردستان باشور ام دكانم بيجن مثلا ايه كهاتن فيدري تشو كردمن شعرد بن يعني جهيلا دولته ve betir lete mezikirin yan jij e, hela millete ve jehela rexistinên em bêjin weka ما في مروءه سليم اثناء تجربتك مع مستحفظ فينار بلاج و تيروتا خربج مختانو دركتي زندان سوري وباز دعات في دري چا بو انها چا و بلاج دسبيك از هاتم براسي وكي فنابرك الجم يو ان اش سي ار من دوسيا خوفكر صلاة دويا سو 2010 دبو این بری شورش دست بری شورش دست بیم کش بر گرتی کی کم بوم ده 2010 هاتم گرتم باز دافی پاشیه Dema ez dihatim ez diçûm wargehê dewletê ji ber ez girêdayî me her hefte sê cara serim cem emniyetê imza bikim براستی از درباس دبوم بالا خدای کو جسیا ما عاجزن نخوازن سیکا می ببینن دولت آور دولت آور ترکیه اه و اگر از داد کتم جادی از دچوم ل کافی کرونم کسی باجیر دهاتن جمع و مبهیستی تو پنابرکی سوریه از براگی تمل ویدی ناوی من فلان کس اف جمارا تلفونا من تشتک گرک بو جمر بیج هناك از زورا کلتکر جمر بیج روج بروج به ویرنگی باس بون تا گو بزافا سوری دست پیکر و بو وکی شورشه و کت میدانه ده هنو هنو هات گوهرتن نیرینی دستلاتا ترکی هات گوهرتن همبر وی نیرین ملت ترک جهات گوهرتن جبر نیرین ملت ترک با احزابی خوی مخالف گریداینه گو مخالف مخالفنج دستلاتیره هەمبەروێنا مدید و ئەس دەچم وەخدەما کۆز دەچم وارگەهی دەوڵەتی کاری من زوو دمەشینن و بەخۆشی و پرسیاریان بدکن و چ زەحمەتیە تە هەنێ تشتێک ئالیکاری شتەر دەوێ لێ ئەو دۆستی منی کۆبەری دۆست بوون دواری مافی مرۆڤات کاردەکردن و پارتیە چەپدا بوون هەنە مەسلاوێت کرد مخابن ئەو نەرینێکی شش سندنە ئەو نەرینا شش دەریا مدیایەوە پارتیە ئیدۆلۆژی کۆڕ هاتی سندن كو اف شورشا سوريا رابوي آه، مسلمان بي رابون القاعدين آه، اباج اواجه بج هلا دواد اف دستكي آه، اسلامي امريكا واسرائيل اف تشيروك جميج دتشون هاتن خوارن ما في مروفا الكو واسرائيل وامريكا الكو ودما تدوزا ديمقراطيك الريجيم خوابك الكويدي اف خاب خاباندنك براسي تيكرن عندنا تيكرن يعني نهانا كا بهور بدهي تاخال فيدي الاسطنبولي يعني هانت تبيجت بي خانيك شمر لازم جي كسك كيري وبيسر هي وختيت بي سوريا تبينا تنا تبينا تنا ام نادن سوريا جي الي ملت نارينا اه، كي نخوش هاتي ستاندن بلكي اجي حتى سريع ولا وصابو؟ اه، نا آه نوصابو بلكي حتى يعني درجه كي ازبيج ما في واتيد هي جبر أذ اه، كس قفلا وختي فوق هاتن فرزندی کار کیم بون بهای کاری اه، کارکری ترک داکت کریا خانیا بها کرن لوا هناك زحمتي وسر ايش ترك تركر تشيبو كل يا خاني عين باكر الجمراجي اري جو بقى الجوار بها كرن جبر في شغل جوارجي ارزان كرن شربك ندبي ما كري مجبور جوار جوارجي ارزان كرن بس تبيت في زحمتيا ايكونوميك تبين همبري يوغوت ببلاتك كارثتكي اه، انساني آه، ناين همبر هبدو زحمت براستي تبي وجدان كيف كارك دبريده وجدان هناك يتيد هبل شيلا شكيد يا دواتا قوت شيلا دولتي فيها شيلا ملت دولت براستي شيء دولت organizet ki Au. e, yani o inku sofi kun em bejin işidu al qaide vede e, perverdet ki buraya hatayu derna da retkin. Mallah şi gelip Tê ki haydar yani هوا تي قوتن Ali القاعده تي قوتن مثلا- تاكيد ناكم فينا تي قوتن ما بخد gelek ditin yani. تركيا تشافي خود جريش درباسبون على القاعده وانا دست بيكيده Vede navende wa hene Fatih wa dara pir medite. هنه هنه Yani eku sofi kin dibe mesele Alevi ha şekeriye min ev kiriye zedi sajerim. Hatta cer careki az nekire menakaş kir menakaşı şey bu. Avali mev kitap froş buluydu yani. Go varım ne kebe menakaşı de çünkü ne normal insanın. ev e, devlet jî pir rehet ciwara serbestî tiştiye. Yani na na girê û ciwa belli her tiştiya belli ev belli ne yani. Ne ku veşarînin bêdê. Yani ji ber ki milla jî devlet bana perwerde ki dişîne şer li wê E demek ki dici rejime çi heye menfaat Erdoğan puhaye. Yani çi heye ev sofikin ku jiyanê top diken ji Arabistanê ji cinindin ванал горхуал вадра отела житке редке вадра хатеки хо мит devleta ajanı Türk binare şugul dikin vana perverde dikin kampewa henen mesela Konya'ya dernindin henen vana perverde dikin o dişinin meydi jüye ki millet vak tepki ki şey bu ya yani de ben ev hesabı ki dikin hesabı Erdoğan'a ev şer gurdu be o mazındı be ya şey çevte ev hesabı ki te meşandın hesabı Erdoğan temeşandı. Jiberve keji eku diji rejime cidil. Am bej alakavi Erdoğan'ı işidil el-kaide ninen ji Berçavay mallatta aynı safedene. Öyle. Lvalid binin jiberve ki e, <coughs> belki dibejin arayıp falan beman ama dile koda je kodedin Ali. Yani <coughs> mukabın karasatı ki usaheye oledi. Yani eku cidilji demokrasi tuazın cidilji یعنی پاک و هفپار دخوازن ortada kuyan akil. Böyle. یعنی مرد چه باشی رو بکی یعنی کارسات چه ورا بش بولی کارسات بزار بزانه بولی را دی بیش مثلاً مثلا ها گلش وای مخالفتی به داره اگو مثلا بیشن اردوغان حزنا که و دی دبی مثلا اسد باشه ما افت شته گناه که اردوغان دکه و وا کسی گناه ده بجه مثلا سوفیکا و وانا تینه ترکیه وانا در باسی سوری دکه مانه بره اسد بخوا و تشتا و سوفیک تاین سوری و دبردان عراقه عین افت شته گناه که حکومت اردوغان دکه نفس سوا تشتانا اسد او تشتا دکر و در باسی عراقی دکرن معنا خو دمه کې افنا هر دوی حواله قاعده نه هر دوی حواله مصرانه دمه کې هر دوی هوال سیاستی خونه هوال مصلحت خونه نه هەواڵێ واملتانه بله. و نه دیجی نەدیژی واملەتانە هەواڵێ مەسلحتا خۆێ مەسلحتای داره دەرێ چێ ویت وی تشتی بکه، خرابیه بکه و گاوا دیژی لە فکر تا گو، یعنی ئەم مەگۆچی مەگۆ ئەردۆغان و بەریا مەسەرەن بەسەدرە را لە هفدو کەون و به والا اسد قاتله و نزانم چیە ماه به ما را تاشته و فراوین و شیفت بله خوار بله يعني ايكي وكا فايولو افنا ابي واتنا نا دوستي وانا نا دوستانيا وانا تنا كسن قاري بشتا خو وانا جريدي جبر في كي ام الفاي اي في دري اي مخالفه فرد ميزان او بوزيشن في دنرن انه يعني او نارينا وانا كي نگهاشتيه نگهاشتيه تشتا جعبه خانانرن برياكشن دنرن يعني تشتكي انه از از دجي اردوغان اي معناه خو از اسد حاسكم از دجي امبرياليزم معناه خو از از حواله مثلا كومونيستم از حواله ظالم كيمه يعني او تشتا شا شا شا ولا قلتنا كبناري دشمني دشمني ما دوستي من ابا شاش قلت تشتكي شاشتي يعني او ناجي كي جواك سي يعني نب بهشتي يعني معناه خو جرك الفيدري كارك آه، آه، رابي به ویچتی زلال جوانا راش خلقي راج ملت راج بارتيا راج باكا سارا اوه گو او نرین الباوانا زلاله كارك جي خوره جی زلال بكي جبر او تشتا حتى حتى نباشه یعنی فلسطین ها وقتی کج آه، سوریا نای خواستن کو روی رژیم ترکی خوشکتر بکن او خوشک بکن او مکیاج بکن وها ج آه، مخالفتها تركي جي تي خوستن كو يي بشار اسد يعني وي آه، وان كارياوي آه، روانكن يرو برميلك بصداتين كشتن وبيجن أفا القاعدة بون باش أف فوتوغرافي قدرت كفن جي سي صالة فرد فيلمي قدرت كفن جي زاروك وجن وصلوا بينجي هزار كس هاتي كشتن تبع القاعدة بون جنشكي بسوريا ولا بو القاعدة ند يعني بوي رانجي برا وقت بيجت وريجيما خود شد ناب ودها بأفناش ما في تي بيشاو نش حقيمي أم دستي خطيخ ناب برا تركي ومخالفتها ويدو وأم نارينا خو وقت بيشي وكل نش حقيوان أوجي جمر آه، دستي خطيخ ناب برا آه، في آه، بزاف كون هال سوريا تي يعني اگر جه هیلک مروایتیو به اگر جه هیلک او خود بیجن حتی وک نرینه کی چپ جهانی ده نرینه کی شاش براستی نرینه کی شاش پر و پیش ده یعنی رژیم اسد هر چویه به پیش ده اواوی قلت تاثیری لتیکلین سوريا و ملات صعب صراحة تركا قوت بيوين ملات آه، ملات شاف دور كامل يعني أنا كارك قلت لك ملات عدوري عبد الكتاب ملتای سوری مثلا بیجن کرد بند آن عرب ملتای ترکی جی ترکی جی پر ملت هنه ابنا بخود دوری هفدود کبن اف ملت آج هفدود که حریتش سوریه ایم آنا خواه یا انت قاعده یا انت نباشی یا انت تشتك نارينا كماي لبناري مثلا يعني قالك جي قالك او بوير تشي بونا دوي وارده یعنی تو بیشتر ولی یکی جایی که بحث کر گو باسه ده اوتوبوسی ده گو یکی هنگ سوری، آو هنگ بعد بی دیند کرد نه سوری بودی بعد بی دیند کرد دنگه و بلنده دنگه کی بلند بهره دیند کرد بله. به یکی ترک بار دیند کرد ترکی خبر دین و چو دنگه خورده دکن و فام نکن و بیش بیش دفاع هات نان زنم چه بعد قرب آره بعد اونو قرب بالایت کرد یعنی دنگه خدا خن دبي یعنی هين پر نه چیه؟ ها چندكي يا ابي اجنبي تنا نه المانينا انجليزي الفرنسينا چنا دكان حلاوه جوانا بهتر بله او تركش خلد نري نره دبي خو قيت كريش خلد الواد نره بله دیمه که ابنا یعنی لخوشی ابنا یعنی تو چما لوانا خب خب که مایل خود نریم که لباناش خب سر وارد بینیم ما مست دودا از تشتکی به گوی خوب چاوی خوب شاید هم از ببیجم نه هینا او دوگوتن بهار عربا هینا او ویلا چه نببو بریا هنگا هفت هی سال بری مترو هیه ام دو مترو ایدانه چند حبن عرب xəbərdən e Türk yani bu anda xeydi jimetroy kirder ve çavê xudit jimetroy kirder em hatin li dura li istasyonê gidin yên Avrupayî siyar bûn yên Avrupayî siyar bûn îca dengê wan ez kanim bibêjim çar xat evanê ereba <laughs> bilin bi heyli giş ciwanin giş xwendekarê جوانن گش خوندکاری دبستان آماده هینن هاتن تعطیل برلین نه دستو ملی وان تسانه به بن چنگ هف را برن به هف دکن هر هر وانن هاویت میسی والک تا گوت زانه او مروفك بفا عربانا خيدي كرده شور اول وان تماشا دي كن ناوي گك قوتن كلمة جدر ناي يعني لا تشتك بسيكولوجيا واندا معنا خراب يعني إذا همان تشت همان تشت همان تشت هاتي سري من بخوجي هذا من بتلفون د اوتوبيز دا بكرمانجي خبر دده دنگي ويجي نبلند يعني دنگي كي نورمال مرف خبر بده متوسط دنگێکی ئۆرتە چاوانی بوی دەنگی خبر نە دەنگێکی بلندە نە دەنگێکی بلندە یانێ ئەس ژبۆناڤە یانێ حوجه ناك مرف مجبور تشتي وات هند زورا ملت ذا يعني مرف نكان يعني Gerek denge. نراست ببيجي يعني دبيجي كي تلفون قد خيب تلفون نبي في الاوتوبيزي ذا فانا وی حوالی ما تلفن قد یا گرت مدی چند حبه دیجی به ترکی دی پیو زانه نزا که جوان دنگ خونا کوانی ترکی دی پیو جی مرف جی عادز جی دکن یعنی براستی جی یعنی دنگ ما جی هنکی بلنده یعنی اما نه قس مرف پر پیز راز اما جوان نه به قد خی اجی فتریم سری مگو ما اپو قی جوان را نه قد خی yani deng nekir. Yani نجار لورتی معنا خو زبانه کوردی قدا خیر نه تلفظ قدا نه تنی کوردی او کجه لازم او پسیکولوژی اش کسایتی او دست بید که جبر کو یک زمانی یا نه ما هینا شوا yani zamanın din nas nekirne ne fazla nas çekin Ne çuma Avrupa'ya Avrupa İngilizce şabak- biliyor he mecburi çünkü İngilizce kıymeti jibo ku dünya nas bikin mecburun İngilizceyim bebin ji mecburiyeti ام جارا ما پیدا اندکر ام نه سر وساده اندکر او وسا آگو یعنی تش Tabii, kem dibine, ne kadar kem dibine, ne kadar bilen dibine. Teknoloji خو کم dibine Tabii tabii. Bunlar, Mesela şey değil. Yani İngilizce. Yani ve دبير روشيدا يعني خوياي نل الهيرة الشيعية هيرة علوية علوية أبي يعني خوشي تشيبه موسى خوياي نل هيرة حلبي وعربة جاي خوشي تشيبه لي ديسا ايك خود باريزن يعني بزرار جوان بيتر بزرار كيم دفلتن كردن إجر yani derfeti kusa yani dibike ji hêla rejima Türkiye ve û ji rejima Esed ve û jan ji dewletê dina ve çavir girtin ya jî bêje ta Amerika xwe diparêzin yani mecbûr heqê wan mafê wan ma bi çend sal bû pênc sal پنج سال دیگه بیای دوام بتون و بقدن یعنی و انسانان این طاقت اون نام حالا به یعنی وا ملت گیات خو یعنی این انسان نام یعنی سال یعنی بهره ددو چویه بله. نو سو ولید بیجی نزانم یعنی از انسان یعنی چند سال یعنی انسانان الی ودری به پرورده 5 سالی بون یعنی دو سال بره هاتن وان گده من بونه هفت وانا 5 سالی ده هرن گده من دبی 12 سالی و نه د چند بستانه کې نه تشته کې یعنی یعنی یعنی روشا وی گده ای چا طاقت طاقت باو دی باو دی دی وان زاروکانا یب چبه yani u li hemberê biya û li vê derêj her rov bi seda însan tê kuştin dîsa êke li xom xwedî dertê bi hawayekî zor dîsa em bibêjin kurdin li hemberê viya yani via nayve mane yani ki idi emvana nas bikin emvana jera protokoleke çe bikin de nava devleta da de nava neteve yakbi da em jera yan jihela behre ve yan jihela devleta Türkiye ve yan jihela devletan Barzani ve Amerika bikin bra idi ارین نه آزاد بجی اما برا قانون خورا دانوس تاندنه کی بکن براش خورا پرورده خوب ببینن به زمان خو یانجی قبل قبل عربی به همه بچه‌ها یانجی جی چه و بازارک چکیش خورا یانجی بازارک چکین یعنی جوان انسان را خوارن به لازمه و خوارن لازمه خس نخوشخانه لازمه یعنی روش آورته ده هرکس به لشکر یعنی جبو تشتکی کیوانی یعنی از باورم خو گل آماده یلوه داری وجفيه جفيه كيرا يعني كوتشي ببج يعني بقيمة قالتي أما جفيه كيرا دبك يعني سبرو يعني أمريكا جبي أري اه، راست برافيا ما في وانا يعني وروسيا جبيو كتاب ما في وانا أم إمزا بدن يعني برا كارك يوصلو يعني دعواكي بروتوكولي تشي ببي يعني با انسان حتى كيلا اه، بصير زاروكي وان بيبرورد راست اما تشاوا يعني تف بهذا قريدايه گریدایه یعنی ne jevdi kutin جاب دو قط نابه بيجن ولا تشتاقل ناب كرتي سوري ده كردستان سوري ده چه دوه yani başka nabes tiştego Suri tevi de. Ama e, Edina Ew- naperze Edina havdu du kujin Havdu du kujin. taybetmende kurda heyi kurda beji ki brakas devlet. havdu ne kujin Tamam. kas meji ne kujin اما ايضا هفدو دو كوجن هفدو كوجن هفدو حلال دبي تمام تمام او او تشتات دبيجي تب خد بينه كرد بخوجي وي تشتات دبينه او دولت الدور دنيريت دولت الدور دنيريت نرين تو وقت تشتكي تسوري بارچدك تناس کرد وقتا توی تشتی دکه سوریه پارچه دکه و تشتاجی که حتی نها و کردستان عراق افتخا سال چه بیه از نابج مشتی کیوانی درا بزرلک او نه نبو زرلک نه نبو زرلک نه اما سر بنگه که جره چه دکه تا و بنگاه جر چه کر ما خود جر آمادت کت جر حاضریه که چه دکه او تشتاجی حتا ناهین لسر روشا سوریه گلم پری هین اتفاقک چینه بید نابرا دولتان ده تا ورن رون سر مسلاك يعني اولاد نهرن مسلاك بچوچکه يعني نه او عادیه عادی ترش که کردستان ها آگان بیجن سوریا ام بیجن روش آوا هین ام بیجن ای کرد بخوا مثلا بجن آلیه کردستان عراق مثلا بجن آلیه که ئاریە وانا هین بخوشی سر سەر گورون او تشتات تشتاتت بێژێ ئەمژێرە چه بکن بەری گو ای و ڕونن جمارا تشتکی بکن که امش شخۆرە بکن اگر ما ژخۆرە کرد ما شخۆرە چه کر وی چاخی امه کاربن امه بشته وی تشتی وی تشتی لجیهان گوداری دکم دۆم که ولات ولات ولات ولات ولات ولات تجار قومي لا كما بات كان جيب خير بيت انبهار امدر كفين جنقانيال رنجيب روس كان بين اخوان خیرین بده زنارولات رنگ بروزگان بین خوار خیرین بده زنارولات ولات ولات ولات تجار تاج جيال من بويا خوين من بتجي بيت وشار ولات ولات ولات تجار قميلا كما بات ولات طبعا جيبوا برنامج ديكشين ما برنامه دي بيعطيه دبشين دبيش بيش كيف حمشوها فصل سويتشي رد الجيم ماي رفش تويتشي يا رد الجيم ماي يجب يا ريد مريم قونك بشابم يا acı boyar edim ben Havuna kıpçavim yadim Ah biten aba yar biten aba Na na na na ba yaramım Ah biten aba yar biten aba 50 é Astrana. feda Vay hadi senden feda Vay hadi senden feda Dengi doza vala temin Dünya gir tu bernada Dünya gir tu bernada Dünya gir مرا تخربك لفرشتم شو باخك دخي مالك تشكي Vermişim ta nezili It's uh, parayı ver ben gidiyorum. Burada görüşmek de istemiyorum. Ben yok ben burada seninle kavga ediyorum. Şiyanetle sal kırdım. Leke sukar dikirdim. Para seyir kaderdim. Kafir merhum kamerdim. Aletle talkirdim. kırdım. لك سكر ذكردم ورا سير كدردم كافر مرو أمرنا Ubijem Rio Lazanović. دینه متخاپینه متخاپینه انت را خوشمانیه از بینه از دبینم آتا که چه دینه متخاپینه بینه شاوی انتدا پشمانیه از بینه بوستان تبغى مشتركين جمرني أصدق ترسم أصدق ترسم مهمانی گوداری دکم دۆم بکە چتکی پشو مرحبا شلون چاوای مرحبا باشم ji bo radyoyem sohbet dikin ha. Şey? Hayat işte hebe yani. Şey? İşte galet ne beje. Şey? Hayamın her demişim min heye. Tene çağı ravzem hayamışım tene. Titetin. Evji be destemine. <coughs> Mitko be gitti be be konik تو صحبت خود باش از چخاره ده پیچم تری پلی متنه مش خورا تتنه او کر تتن کمتر شیا چیا جبونا ویش خون مساکر خود چخاره تتن جبونا تندرستی انسان مروا نباشه شبان یعنی ملک دفعه برده دا باشه اما جوان امه جوان امه بله گلک چخاره دکشینم gelek آلکولی ve dixwin bêzane bûn ve dixwin gava ve dixwin ji hema weke ku çava pevçûnê de eksê dikişînin qayşê dikişînin alkolê alkol jî wîsanim wê rojê ji xwe yekî min vodka vodka گو اف ما بلا گراند حقیقی نه نه حقیقی خود اینه که یعنی یه جایی یکی چیزی به سر دیگه اینکی وان قلوب منو با من جادشی بس کرده بو ها قلوب قلوبا کلی اه وادقای و ویسکی نخون آوه و نباشه مروات کوچه کرد که مروان مرو کرد بر تشنی سخته دن اه از آن باش خولیه مو باش خولیه مو اینجا کرد کو خیلی که گرانتر بی گرانتر گرانتر اما بیجه قرتك انرجي من داني نبدا كش خوروية يعني یعنی. بله اما ذهب بخور مدي ما نكاري سربيا بمنيا آه. جيش بو مقاوي ورا شي بر نورا شي وصل تشاوي تفتلي بله. انورمال بو يعني تشلين بربر دا يقول يعني مثل خود ما دام تني زاني تشما فتكوي تشما ما قوي اثبات كيت كي يعني چه حوجه یعنی نه لازمه یعنی تشتن من به هدی خود بخوارنجی هدی خود بخون هر به حد خدا خوشه یعنی به لذت تا خوشه یعنی خوشه یعنی پشت تشتن یعنی بردای خبر دن فلان یعنی هدی خود یعنی یعنی. و خون مرف فيلتكي یعنی مرف نكاري تشتك اوكي یعنی دخون و نزان چاب تو تزاني امي سرچ صحبت کن تو بیجی سر سرچه امی از آمدمه و رو آمدیمه رو آمدیمش خو و تو جمن تشکی برسی اگر کار من برسواتا بدم نموت لیبانا دبین یا نموت لیبانا نموت لو قنک روان داره قنک نکی بله مگو بکیز بجم هر بجی ایکو بجیز بشومه یعنی <laughs> Emesler çıkalardın şu an. Emesler civak e, haber verdin. Civak <coughs> genceme hem dinleyen herkes <coughs> düve keseki girtiye, düve e, İzmek'e girtine. izmek yani. Herkes İzmek. yani ne gidi biraz hatta faşizm işte kod beni belki ncara e, Kurden AKP'yi ji hem de benim ten ve de şu evet. kemji be ten. Evet. Bir kemji be hani. Evet. Yani hani yani Kurden neziki embejin Kemalizme, in Kurdan nezi şapkirem Türka en cür ve cür. Hene kene de be babo az azadi pevena xazım için e, devlet ile tıkabetin. Ben kontrol hacibo yani merif mesela az dina femna kim şu terakibi de çit fikir. Mesela gerek Kurdin yani TRT'yi de tıkabetin. TRT kanala kurucuya ayran. یعنی از دیگر چیزی که میگیم حتی حتی تلتا شش مگوداری نکریه اوی که دچین و درات ترجیح آمانه زانی چون اوی دخبتن فلان بیوان لی چاقی کردیستان آوا بو حساب جوان نی پرسن زانی اوی دیروک وان محکوم بکه یعنی دیروک وان محکوم بکه یعنی تلتا ششی دا تب روژین ابو روژین روژین هیرا گو روژین نچه روژین نچه نچه را بو روژین چو چی بو شوان فرنگی خیار و ایسوت فرنگی خیار و لیمون گوتن نی گره به هفتو کس کو سروز در یا گو گره نی به هفتو روژین جی عاشق بود در که روژین کیه از باورم روداورا تخبتی روداورا تکلیدی یعنی یعنی پیشو از هنکن راستیش مثلا از بینم vicdan ayıp var. Mesela çağ vicdan ayıp. Dibi hayır asketimi bu pereketimi mecburum. Bir de bir de mesela hutbeci dibi az ne rahatım ama asketimi. Yani mesela az minaj fehmtikim. Lehne kene dibin azadi hav. یعنی یعنی ولاتك سربخو سربخو وهو والويدي بري دولت چه راحت کن از بینا فهم نکن مثلا یعنی جی مرف کاری فهم که از نکردم شروعی جیب کم چی که او جی فکره که تنها ترسه شروع بکم تو خانه ترسه شما از بکم جبون آتاجی از بکم تقای او نکه <laughs> یعنی از بوچید بیم یعنی بله. انسان منه هر جوره انسانه مثلا نب مگو me civak ene ki benerxinin ne olsa بله مگو me civak ene ki benerxinin lebele pir tevleve yani az ana atmosfer denerim gencin cürbücür hani navmede henek em bejin eko azadi xwas u raf em bejin e em bejin PKK'ye de bejin em PKK'ye ne de bejin e, tulva da neri evji pir betahammülün و her yek tiştekir hem de تاكي كيما والهمبر شبكر تركا بر به فرها الهمبر براي خوي فكري جدا بر به تنقل نكاري قدر بشي بكيس لا از بيناش فهم لكن عادج از فاضم بيشي ظهر دوكا هنكي سروا هنكي بنرخيني ودورة مصر تشتندنجي سر مسيرة دنجامي تخمينا مدا ويتدبيجي يعني ترك بإيديكي دنبا يعني نجوي تعمل ذكاء لتحمل برای هناك چونکی تخمین هم دا وستاد فکرن تخمین هم دا وستاد فکرن دبی ویا ایمنینه لی او کرد ایمه از ویا را بجیم از ویا را لکردستان بجیم از ویا را تکوشینه از فلان بکم بیوان بکم یعنی وقت بری غمبرن از دکارم تراب خیدم نه ادکارم خو تعاجز بکم یعنی حق من تعاجز بکم نه اما ادکارم بری خو عاجز بکم ادکارم پیرا با آخوم رخ نبکم یعنی بخیدم تجار چی دبیجی چونکی بری ته بری ته تدبیجی رابه سرخو و سر قوین هشی قوین سر از اون ساعت بینم یعنی هستاری لب ضرر دیدی یعنی gerek merev biri xo per mesela gavam dibêjin mesela perwerde gerek malê dest ne olsa. ji bo kurmancı jem dibêjin belê Peşi ew hestiyari ew zanebûn gerek mali malê merev merevê xwe re bidêne wisa dûre dora xwe E ev olsa peşi pêşî yekiti bo berkodan gerek em hevdû kayıl. bikin yekiti yekîtî yekîtiya çê şivan em rast bin şivan yekîtiya yani yekiti ticar le الدولات كذا الملات كذا تو يك فكر يك بدننا كده نكاري وان ببيني واصل نكاري وان ببيني يعني هركز جدا فكره و ليه خباطك النتوي شبه مجبور او جداتي دين عليكي و پر حرکت شب کرد مثلا شکل منفعت خود چه هر کس منفعت و چاله خود چه کردین کردین نه نه خاصش کی کردین اولدار نه چا حرکتی که نتبی بینه کابسه ها حرکتی نتبی تبسه اما دج حرکت ها نتبی برده از اشترا میسالا که بچوک بدم و هفته کی بره چه بو هفته کی هفته کی رو رو لی ناف دل کردیستانی زمینگاه دیشره بله مدی متماشا کر، شست حب طلبه به اریش پولیسا دسته وان شکانتن و بن چاپ کرن که او کلگوری دگو آیدن لر Ka aydınlar emeği bi Kurdî diaxivin. Aydınlar emeği neteviya Kürdistan diğozin. Aydınlar emeği dibin jibuna Kürdistan, Kürdî û Kürdistan. Brete bûn, Kürt bûn. Kay te te çu axivî. Te rexne jî nekir, te dengê xwe nekir, te pişta xwe dawan û te li شێست حەب تەلەبە بنچاو کردن لە وان خستن بە جۆپاڵ وان خستن ئەگەر نەتەوی بە ها کای لە ئیشمەندینینە یانە ئیشمەندێکی نەتەوی گەرەک بێ ئاواکردن ji bo vê mesela vê hefteyê balata kişiya li Diyarbakir rojbûna Hz. Muhammed Peygamber îro kirin fazla insan hatmun valid bey. Mesela da peki belki sala be si hazar be, çün hazar be, penci hazar bu sab zededi be. Ev bu çi lazime bu ku cüda fikrin namme. Hokarımın mebis birin ne olsa. Li he tişlik ava bu ye ve tali de hediye tiştin çedbi. Bakas ku me kavata koda çapkirin tırka. Kuvanan biginin jem Gelo mekavetda hevdu bila oldarên kurcî bila çepkirên kurcî hereketeke netewî de bên cemhev. Ev jî lazim e. Mesela daxwaziya me, daxwaziya me, hêviyê me. Mesela me nava xwe safî nekiriye em dibêjin başûr rojeva û bakur em bînin hev. Her evler ne safiye. Ne safiye beni. Çıma ne safiye? Jiber ku helvede mesela zaman em daxvin. Helvede em e, hevdu tahammül nakin. Me gelek jale ditiye. Hevalin ku hevdu gudar nekirine u rabune hers. Tab hoş ditiye. Ma hemji li hemji ditiye. Tad şey usapır. Tedit mesela valek ve de çekehi e, e. baş kudar jine kiriye duman şereli avet mesela le bavar ki ye kitir bana hatta daha önce bir kudar bir ki beyneki fıra ve jere beş. Şivan evji ne başe. Mesela ne bejin evya başe. Le evji jiboçite. Tedve yani ev her duji kurdun ne her duji kurmancı zanin. Yani mesela ko ez dibêjim mesela az xwe fikrim, difikirim ez dibêjim ne tenê Kurdbûn û mesela. Mesele çi zane ji kolonyolizmê dest pê dike. Mesele kolonyolizm çiye şivan. <laughs> Gotunavî zehmet ama şi dibêjim. Çiye ew çiye ew çikî fehm Yani devletin kolonyal. Kolonyal. Yani evin ku serdestiya xwe. Ser milletên yendim ferz etken. Belê ben heşeme de tişteğin olsa yani mekroben olsa e, citkin toven olsa hırap şin tinin mesela çava mesela hemberi dijmini xwe mesela em bejin Türkek te em behtir hürmet edin gava manara zevcin em behtir hürmet edin bo çi tev No, no, ez peşo, ez peşo olarak <laughs> Hakkı ev kamın hebu, kastiya min hebu, Türk bu. ليه عليه فكريته انكي رونشتي يعني وك كردكي دن بس كردين نافا جواكي تكم Na, kaşra bejim, tamam, te suad beji ama disa e, prati edbe musanine Kürt belki vakti beji seber seber vakwi işte falan canım cicim em musa bejin نه وک چاندا خو دیجی لبر کچکه لبر جن خواستی خو خواستی خوی مثلا ترک اما لجی که بتا قشوان اوی بتا قه اج بی پیشو دبی من پر به چابا دیتیه چابا تقه پشتی کو زویجی زاروک چی بون پیده بتاقه چی اوی دیسا بتاقه تزویجی ما حبس نیم خودش تری مسئله کی بیجم یکی جاره کلمه yani meydani jibo bo zarokên kolana çalekekî şêr kirin gotin heta sibayê em jî narazin em em jî yani <coughs> aktivistên sivil jebûn beli. ew tayfa ew kê însanelî açık ew eli açık. xwe bikin ji ber wê reklam mı kirin însan çalek tabî reklam dikirin yani zenci yap xwe re Вака кубежез, yani tamam ти ходи дитки, ама шима вак реклам од шидерната, она живок вак. Е, амуреке пропаганда ткар тани. Ама не хош бу. Lebeli mesela pasta standı mı? Ya bir çemiri ya zarukin kolana. Pastaçı lazım. Devla pasta işte gidim بلا چند هفته که ده روزش خورا تیر به نمیسه بله اب منیه یعنی خوش هم نه چون ما او حرکتش کی خوش بود یعنی هفته صفایی کارتون مارتون امید آبید اینگه اجل شهمرانه تجي یعنی شامران الترازاي نه نه الفيدي بو یعنی از بي اس مكو كاجي هرم من اساس هفالي کیم بحث کرد بو به كربو برنامج تنك بمد یعنی یعنی دكان بشتي قرت از الفيدي راكبم مكو كاس کی بابج میدانی از ببينم Medit insanın hani elvede vak mugoti velhasıl alaka kinişen min nas netkir bana arasti mugo insan vede cemidin güne eserim dikani çay dem bikime çay juarı termus mukhas termus hebu لباوا ترموسك çay ani bun çay ve kadiye cemedin vede mecgu ez juarı çay binim velhasıl çencere sefer kir vede çay mebelav kir e, keyf hava cihat şimre velhasıl من أسكر من ما أنا أسكر falan بيفان أخاف تنتكر ميكروفوني وتشتكي باش بول ويدا من يعني جمي خوستن قوتن كيكي تجي باخ في باش مقوز باخ مزي كرماجي باخ مجوارة قوت مقو مادم كردجي هينا ودا Herkes Türkiye kısıt ki azıcık Kurdi, Kurdi meydani. Velhasıl hoparlör işte mikrofon tiştin ayar kırıbım. Beli. Neyse mi fikri kogut. Ser zaruken kuçiye ve na beyne de yeki medbini <coughs> tabi kurdun henel navvada men heneka naskir Acveyek gider kitim bu ve de kuncuk gider odunum yekiri sohbet kirmedi diye zila mekat e, takriben çil saliye Bene. Go keke tuşki e, go kefam zafat ahaftin atere Bene. O şimam te kurmancı ahı vi kiştir kit usta kurmancı bağlam kişa. jiber ve ki mukhast azwarım cemte yani usa keyf ayı hatiye اه اه Belli بله hoş خوش bir بیه yer, evet. چون استقلال داد tabi چین tabi kurmancı bize hoş ya uçuyor yani. ام کرد ام استقلال داد چین دنگی وان نخوشه قیری قیرینا وانه وقت او کنه او جاد بین چی Kıcık اه قیجی قیجی دنگی واجی نخوشه bu کردی دبین اما تدی کردی داخلن دنگی کردی تی بدل تی گوی مرف چه سری مرف جا پنج دقیقه سه دقیقه دو دقیقه هم گداری بکن و هر تا دست غدابجی پریته پریتی هور هبه تا کاری آوان جید کی یا پریتی هبه جبو کو دوم بکی جبو جبو دوم بکی تمیل ویده بی استقرار ایدم میلونه که انسان در باز دبه برا زانه بن مثلا کردی وای اوجی زمانه که اما دنگی وان نخواشه شوان اه Allez. Dengyon naqash. هو مسألة كده رجال إليشا واجي نكشي نستقبل. نعم نعم برا بغبتن بالدال بالجام بر. زيادة قير ذيك نجبر بيك بلكيش. بلكي نرم ببيجن خوش ترجم بيجن أما زيادة قير ذيك بكون نجي خو بدن الساندل. Velhasıl medi zilamat tusa ama xavin go keki tuşki deyim mi go cizirime go aji cizirime go şki da cizirime go navaji go aji navaji usa ama kefajat ku pashnavete me pashnave hugot naskir velhasıl bejem mego me çakidin bebin vekili host vere kafe Ben. hevdura ve geriye nevca ali mikir neyse am pevraçun kefajat cemiş dit goz gaba az jar bejar tim İstanbul jar bejar tkhabetim derbeje bajar indin şimtim me hevdu naskir velhasıl sohbetek nabeyna me de çe bu jar bejar dağıt vedi me sohbet kir Mesela şkü devebi go derdê xweş mirê digot. Zewicî ye, yekî Tirk zewicî ye. Tabi ew hinkî nêzîkî tabi demekî ketiye nava Feytullah çiya falan bir cemaate ve fikri oldarî ümmetçiti yekî Tirk zewicî ye. Üniversitede ye, keçik cidbi mesela e, em bejin şarpê dibe şarpê serê nakim diyor e, mesele üniversite kararı falan bevan böyle kefayı cihat diye gotiye madem jibor şepi aynı acı fikir edeme. Neyse zevcine jinikle gotiye azdan xwazim hani tubu xabti her tişti gotiye malbat kabul kiriye malbat şey yani ditiye bu ne nemejak gotiye falan bevan yani her tiş bidre var zevcine çansal buhriye hatiye ve merhali. Jinik دبيجي ازي سري خو كم زلام حاجه عاجز بدي بيوقع ما برديل دا الله الله ما برديل دا يا <laughs> مشتري بيشي قلت زاروك جهنا دو زاروك وين حاصل زلام على قريب نتا بيرفيرتي او قصب قاس منين يعني نوك ما يعني نعم. لي كردي اخو كرد بون اخو زعف هست كيف آه. او هي يعني لي <coughs> نتا بون اخو بيتر سربي مسألة ده قو او قاس فكري مال هفدو تكر vega ez jina xwe nas malbat ez berdim nabê zarokane falan bêvan ketine ew de dibê miserî de gotiye din zorê خوازم بدن o Ne و گرتی باوەریاوی ژنک ne وەڵدارە نانە نەکو قەدیایە مەسلە نەقەداندنە مەسلە چییە sembol قەدیایە بەلکی سمبول داێ چونکی ترک hükümet bunu yani Türk mesela ne var ki bana netev netev hareket tikin mesela bejin e, demek bu bak politika bu giyiştin Almanca ku vega avkas ne lazım vega Куна хожи вакин диса вера хобидин халки. Не olsa. Eh, eh, eh, yani te Adnan Oktar mesela o zilami Kedi, Çirkin... e, kediler, <laughs> kedicikler, kedicik. Çık hoş gel. Ya yürüyüşü yekidigo, digo az, yekidigo, az sohbeti bu dert kim tişten pır mantıklı. Ya bu mantık, kodaki <laughs> av sapık. Çıkan mantıklı bir şey. Adnan Opar, Adnan Opar. Cinin doğru için ne normal yani bu iş gibi gavit kuazı. Bundan hori iş gibi gavit kuazı. یعنی چقدر صادقی خودیه دبه دبه کدی جیگلر وینه زنی پسیکی ویل وینه پسیکی ویجی گله خوش کن پسیکی ویجی جواره چی بیجی نزان چی خوش در دولوان از نزانم او چی بچی من یعنی او نه جنی نورماله قون برینه لیبی غوص لی قوند کن یا میجی گوش ممکی غو ممکی غوص لی قوند کن تمامی اوندا سوان چیزام چی قوس لی قوم یا مگو وجود اون نه تو وجود نزنم او چا یعنی دی مثلا ملت وان جن جن عدنان و بینه گودارد که زانی آراسا را دیت کوجی آراس را کوجی وقت که دیت کوجی که برادایی دیت کوجی وقت که و تشت عجیب دبیجه یا ترکیه کی منا بیجه چه چه زلام خودی که хочеки виранги шедбе кай وقت ديسكو خودي انا راك جبت خير تشيت كي يعني او نابي كافر و ملت انسان ما يسر ben cana aciz ve cidergi siyah okuttu. Beni zamçal dikevi bunalım ve jiboko iki beynayı der kevi vatkoy. Hem de beni yani civak etti dibini ne? Ben kafir kure kafir falan devan devbavi. Ne devba aynı devba tıkarım ve Adnan Oktar'ı gudar bugün. Evet. يعني يعني ان تدي يعني زي ده اكو ناكن يعني نافكر يعني نابين يعني لاوقيانوس تاسي دبين اوقيانوس تاسي لو يك هي بندور دور عمريقا يدايا دستي امريكا دايا و وي فور فامدت اري وامريكا امريكا امريكا لافغانستان العراقي زانم لكو فلان بيفون به منفعت خو به چخار خو دکاره به هزار حب انسان قتل بکه و بکوشه یعنی ویا مدی یعنی مرد در تاریخ دو دیروکا در امریکای چاقی مرد بخوینه مرد دبینه مرد دبینه لویه چیری امریکات که مریدی ویه چیری امریکایت که نا فکره نا بجه یو از شیخ من ملی من الویه بن دستی وان دایه وک وان خبر دده وک منفعت و چخارا وان وک منفعت و چخارا وان اه، سیاست خو اه، آخ- خبردان خو وك وامريكا دري دري امريكا او تكا تشيتكا داقبه ونو فكره بيا نو فكره وشيري امريكا يشتكا تشكي وسا يعني تشكي وسا جوات تشكي وسا يعني شکیوسه، وسايا یعنی ناکچ کورناکه کورناکه ناكوله نا ناکوله. لا عرضه سر عرضه سر عرضه ناکوله كا جاز اینکی بکولم. اوی چی در کبه کبر در کبه وی خل در کبه قزل قر در کبه کایو چی در کبه وی زیر در کبه پترول در کبه آگر وی در کبه اینکی بکوله ها چی ما ناکوله شوان کاش خوب پرسه تقش خوب پرسی چاقی ترازه چی؟ چما مرو ناکوله تقر پرسی چاقی تا چاوه سر اودان سر لایفه یعنی شخوت نیری تلویزیون پر بیواته دیجین یعنی واته جیان واده نینه نه اوین واده هیه نه فکری واده نه از انسانی مسا بردائی دیجین واته نخن جیان خواه اجوا انسانم نکو هزناکم یعنی چت مرف چیت که شخورت که نه اوسا لی از انسانی نوسا هنگی حتی حتاش متی از خوازم سینورک نبینم ده بشی که از ترسم انسان تو یعنی یعنی مثلا اینکه آجز بی خبرتان دجی مرفند فهمت که وان مرواد بینی وان کساد بینی تا آجز بی بله اجی دمکی پر آجز بوم دگو یعنی چکی چوا وان جیانا وان چوایه دمک جیان وان وسا حساب وان تی وسا خوشاوان دچه وسا دغوزم بجین اجي اقناب ارسناكم قوندي قو عارسناكم از كاري قدرينم از جريكم كاري خو بنير جو آرمان جام چی از ترويد فكرم وقتكم او مقوتا تشما ما نا ناکولیم. اري من ويا برسيش خو برسفكي دامن بشو گوچه پشو گو کات دکولی پیش کولی اه میگو اه دمک نا ناکوله من دست بکر مکولاند شوان مکولاند به مکولاند به ساعتا به روژا به سالا استن امامه مکولاند زانی چی در کرد تشکی و هم کر از یانا دیسا بیجن بکی یوی گوداروان ما بکنن سیستم دیسا شرکت پیشیامن من چه دی سیستمی من دیل ستم قوس ava kiriye. Çerqê qousa ew dike digerîne. Eğer tu ev çerq te aciz dike te hevediye ev kaxo newîçiye xebatê te nahile tu wek însanekî bijî tu çaxê derdkevî pêşiya wî تا دقلبچینه داواکی دوزدیگه اوی سیلکی تا تدخه حبکی نا به هزار حبال تدخه هر دری تدخه کی جان هری آلی کی مرد مرد او کار خود خود که به دکه من مرد از رد بوم پیشو رد بیه گوان دارمان پیشو رد بیه لی آلی کی بجی مرد بهتر زخم تر دبی روحیه روحیت اما اشیا بجی مرد دوسته یعنی انسان انسانی روحیت دوسته e, aşağı veji meriv de vasta. Yani insani de vasta. insani ruhiyet Meriv. de, de vasta. Ama ez bejim tişteyn dijwarji meriv dertxe yani mesela jüye dijwariye mesela hake em bejim pişo pişo مغلطی پیچو گفت نه نه نه شنابه شوان امزان Yani navdalet pişo- emzan e, navdalet emzan پیشو اکم بیشین پیشو چیرو کادنی میسینه بهتر و ام بیشین کاوس ده چیرو کن دجوارتر در میسینه خردتر در میسینه herkes qala Marquez ki miriye şu hayat rahmetli Marquez 100 yıllık yalnızlığı rahmet sali bedeser boçi boçi de nivisinin niviskari musa jiru khurt jbuku bendesti acizi tiştin xrab bitine çave xwa jiyane ليه ام كرد ان شاء الله ام حتى بمرجي في حالي نبن از جانا دواتكم دبم تمام جزاروكتي بيقرا حتى از دعاناكم شو هيش اجي يعني أدعوناكم عاد خابتم يا أزدواجتكم خابتم يعني تمام أزدوعناكم دعاء وكفر وكفدونا شمان قوتا من نچه یکی مثلا قوتا من ناچه پولیس دولت کملیکه کی دایی که گوتیه تو لودرا وک قرالکی اف کچه تلوی خوی کوچتی تدکاری بسکنی تدکاری تلوان خی کرشی تا حساب نکه تدکاری بکوشی جی قه گناه که لوی تی پیشی آته کم نی تکی دایی که <coughs> تنکاری حساب جی پرسی تدچید کی شوان تو کفرید کی دیجنه تا سنان فلان بیوان تدلی غور راحت کی ki Çünkü qewet te nagîje. Li gava e, dua jî wisa ye. Çaqî qewet ki nekî dibêjî Xwedê Na, ez duayı mesela dibêjî nabêjim. E, dibê Xwedê dibê ya da çi bavariya te ser çi be? Bavariya e, teser sinyala, sinyala dil pür kurtu. Ez ee. eştere tiştek bejim. Yani tu belki bavarna ki ez sinyala dil dedim. Yani az harabi ki ser insan ekip kuazım. Ez peşi usta dua etkim. bim yani az ne kuazım tamamı bejim şey. لی انسان حتی نبا که با خود تو بی انسانی به فکری و نالتی که بخوازی باور که وی نالتی به سری بی. هکی تو حقلی بی یعنی ام نه نه یعنی نه حقیت تا کری بی یعنی بله بله ام بیشن لی طبی هر دایم و حینی وقتی ده شنا بی دمیر از هیست کم دویزم تشن نخوشت قومن سری واته همه یعنی از به Tabii ki kezep. Merve dua ki tamam mükezzep yani kavvet şimdi bini. Fethullah Gülen. میشه fırat bet. Fethullah Gülen. مجي فيت الله قلنا جد لا لا بدعاء خدي كريه بفشكل فشكل ميزة بجيجر بدل اما نهاقه كسل بوشه دعا کر کر با دعا کر کر کر آکر پا سدی چلو و سال برا فترلا گلن با دعا بکه برای اگه با دعا کرده بکه بگی ام دولت دولتا غوا آفا بکه شمان حیرا شخورتره دید چرا چارکی جبو کرده با دعا کرده هره گوتو بو بکنه اگر که مالوا و اگر که مالوا یکی تیاب خو خراب بود خراب بود یعنی وی که لیه یکی تیاب همه همه چید بود وی که لیه مثلا بدوانا که بله هم دی سال نمگوی هف که تنه هم دی سال ورن سر او که سر ورن سر جوانه کرد جوانه کرد اری خوازم بیوغلی مثلا بیوغلی استانبول دا لتقسیم بیوغلی لاستقلال جدسی خبات کاریوان Yani herkes gibi e, e herkes gibi yani her Türk ambijin ambijin vedi şu vak hez hezek ninel vedi. Am bina gerek kabul bikin. Bey olaydı heza kurdan yine. Kes kusur evlenir. Nüfus ana ama hez yine. He ev kavantine, grani avantine. Grani avantine. Kutsubik yerine. <coughs> O her <coughs> komek ve dinerim dibi havalemici kurdana. Meyze evci kurdan. Bak modele kurt hıstına nafkoda. Bak pasvan. Şu korep kartinin. Yani kurt destevadı haşa ne fazla bir şekliyim bejim ama ten ve maneyci. Çünkü kurt lkhum kurnayin. Ve de bak kuçki berderiye var. Gelek cihada. وسانا اه وساهن وسا Yani قالك lehember embejin mesela embejin fragmana ki çepkirin tirka. Kava tu beji ka tu deraki kurda da çit fikri tu çen hani tu ki baskı çetki serva çit beji de bir havalim kuracağına mezir او تشتك مرأي او تشتك الناس تا يعني تشتك باور باوري هم تنا بسنا كاتمان او مثلا حوالي مني او كان جي مثلا او از وانجي ناستكم يعني مثلا جبرو جافا تشتكن جبرو جورا جافا تشتكن جبرو جافا مثلا تهبي وان فيغا برامبري اكيبينين بير مايسي داوي يكي قولاني و خلاو لبينن یکی گلانی دا پشو تقسیمه تاني غصه بخویرد سی گلانی جیش خواه رو نمیخوره یکی گلانه یکی گلانه یکی گلانه اوی کرچی لوی هبن اوی پشوجی یکی گلانه لطاقسی مده امی تکوشینا اک بکن عبتاب کارن امی بسکنن و ام جونا روژاواجی دچن لجواهیره لوی دراجی مثلا پولیس دیسا بن چاو کرن حوالی من ادمتش کی فهم کر شوان تش كيف عم كر دولات تاع تنبا برازيلي برنا الشترا دي سابيش هذا دي ساشترا بيجو لدي جا يونيفرسيتي زانغاها ديجلي تشاري شيست حبا قرتن لوان غستن جيرتن مش جبيا فهم كر تشاغي ديسا ام لجواهير يبون الشخص يغو بشوجي لويبو ام ماشيان ام بي 5 دقيقه 6 دقيقة ام مشیان و ام هاتن مجیدیه که اه، Beli. اه، او کرن ما داخویانی؟ اه، داخویانی ما دا <coughs> قدیا پولیس ایریشکی و ساکر بن چاو لوان او اقرب مقرب تفکات جی کرن حوالین ما اه، پشو نکارن او بکن Satır درخص. نه مساطور دن نخز نکارم من من چابکن پیشو دعب چابی تنه نه چار اب چابی نه هیکی او کامه جیه او دبن چه تجربه تجربه کردستان اه، جیه. تجربه کردستان جیه Evdir sivekin. سبكن بدر زيدا اكناكم شخو للتقسيمه تدي ناف بوليس وناف ايلمجيا او چه بگو Pevçün. اه پevçün چه دبه پلیس جو پکی وان نخست جو پکی وان نتخست بن چاف خوتنه سا sadece sadece Dev davetin şödürüne. اه Mecid çünkü. Ev davet, ave davete o can canra polisin ki zahmeti beditana gaz bomba gaz bombası davet ama ben çavkırın o lehstin tane bu ha ma fahm kir çağı mesele te ser Kürda eveki de ben bizim solcu arkadaşlar da var Kürt arkadaşlar biraz dengem hele olan çağet de bu Kürdi bir Kürt yani te bir Kürt bir te sosyalist bir jî te liberal bir jî te demokrat bir jî o te faşist bir jî te Kürt bir te Kürtane bu koy evet ben çabbeken jbuna wî انشالله به انشالله و ماشالله نابه دی ساعت دی گوت مره به دل بجه برکی ورجی به کردستان آوا بوه دولت آمه عدلت آمه سیستم آمه اما به مرواتی نه به حقسزی به مرواتی به آوا بوه ام جرن ناو بخبتن حتی اج دست ام بكن لي ام بي دولت بمينن بي حنك شفان اویا دبینن باكي تجدیدیه باكي اوی من گودارد کن حوالی من گودارد کن او جدیدنه چاقی مسئله تستر كرت كتاني دخو لدين دخو من چافت کن وان كن زندانا به درنا كبن محكمة محکمه وایرو Ti dibînî mesela ew keceke wa pênc sal karın haber xeber bidin. Hücreye de mi? Yani ne karın haber bedin. Ma zindana Diyarbakır e, bajarı ki tırka çevi. Şey Jibun avi bırak kez e, min yanlış şey femne ke bırak dile kesici ne mine işte rast rastın. Ha evet ki baver ne akin bırak peyman bişinin min li taksimi hafte car ki eylem çetkin bırak verin bekevin havavan کالی خستین و بن چاوکر هیا و تنه براور بله هیتی دیم امی بین داویه برنامه و یعنی تو چیت بیشی جبو گنجی ما جوانی ما دین زانگال وید خوینن به فقیری و تنبونیتین استنبوله دخبتن جبو مالباتا خو جبو ناخو اتن به دران که ام دبن یوزلاشما و ساچه دبن عراقی دخون عراقیش دخون زن عراقیشی بخون نکارن یعنی به تعماقو نکارم تشتاب کن دری ناوی ام وصابش دری ناوی حتی کارن گله کردستان مثلا ای هاتنه استانبول لی ازمیر لی آنقره به مال تشکی جی نکاره بکه هیرا برا چند خو محفظه که برا چند خو محفظه که چند مرف چو به شخص من مرواتی ها مرفش چه چند مهمه از چاله چمن همه حواله خوی عرب ترک فرق نکه کی جامه او به چند خو بحث کن داغ این میجی پاری کی سر کرد و کردستانی کی چند منه اتشکیش فهم دکم من خواندیه مش مالباتا خویم بوم مشتهیم بوم اول کی دنهیم بوم من که خواندیه اجی بسا چند خود کم او دل میجی خوشت بین دل وانجی خوشت بین. ازم چند خو برا پاری بمینن برا خو نفروشن تشتی پچوک نفروشن جبونا کنکی جبونا عراقکی یا دا گنجه مینگی وسا صاف خوش دلیوان پاقی جنه دچن پشتاوان او دکن پشتاوان دخن دبین د جسترتلی تو زامچی فلان ببان تجمه میخواسته فلان ببان جبونا منفعت خود تدیا لاوک ملاوی خرابو یا او قص شخوت تدمینه ikutin sufikin el-kaide vana. İkuş vadrat için betri kurdin navada. Kurt hene, Kürt golene, zafene yani. hene hene. yani bingole bingole. Gazi zamanı bingole için. Bingole dediğin ki ev yapılanmayan dibin jitem sem süreci için çünkü sem süreci ev kekeye şorbe şorbek ye cemaat ye ev şorbe şu kanaka da hayraç şorbe de kadar bini de hortom ya ha زاني او جي او كوي هي يعني بجماعات ودين وزان فلان بيبان ل بينغوريش خط زاني جي تم دولت يعني لوي بكوكه بكوكه يعني خب جي كرنه يعني خب جي كرنه دخابينن جنجا پرمرد دنوان دنگی هناکن و زم چد دنوان فلان بيبان هفدو خو اوت كن يعني دخابينن دچن اتاوی در روجاوای اریشی بری خود کن لکردستانی ناغازن آوا ببک ناغوجن روجاوا سری خوب بلند بکه ال روجاوا یجی ناسکن و شورا دخبت نوجی دبیشن عمل فينا وی بالروحوي في صبية یعنی مدار. يعني فکری؟ یم گو کرد یعنی كرد خو تجاري خوازاتي نه نوصل Sen çuma başur. Cara avul çum spir keyif xoş bum yani min ala Kurdistan edit. Mij ay çum mij edit. Kurmancı da. Diley min pir xoş bum. Benim derk et. Ama zedemam zedemayı pedet e, neri ko. Na. Na Kurdistan ki tamami azat nine. E Kurdistan azat nine o. O Kurdistan ki neb dilemeye. E e neb dilemeye. Çima e. çünkü elvedim ezidiyen asker. Çıkası dıpır çıkın, çıkası yani ki hop ezidiyetkin. یعنی زورم زفچو یعنی من گلک تشتیرینه خوشی دیدم از سلیمانیه تشتیرین یعنی خوشی می دیدم ادخابت دی من او كاتبري برا از تشتا زوج بيراتك مش بناوی من خبردان تا قد كر سليمانيا دشخوليا هاتن ملوي او تشيت كر دريا مريا تشيت كر ملوی پنجره ما تشيت كر پشو او كي یعنی یعنی استايا قيناق تشي ولا لا نيسا هاتن دو دلار بو سه دلار زیدی هاتن تخبتین وی زانی تخبتین لی کرد سلیمانی حقرت روان کرد اینجا هم جی دیاربکر هم آتی بون جوانی آتی بون جی مردینی آتی بون جی باتمانی آتی بون جی سیرتی آتی بون دیستا جی نامه دا ام باز هبون جی دیستا جی خوینا کردی هبو المك خوش تبون يعني مشخوا خوش دا عاقبينم وساجي باش بون وساجي انسان بون برا سلاوي ما قال ما قداري دكن سلاوي حرمتي وجوان دشينم قال لك باش بون ميواندار بون <laughs> لي سليماني اك لوي كرت مسلمان مسلمان ويوما مسلمان حقلتي الوان تكرم <laughs> شو Zat kim? حقارتی روانت کردن شما نزات کن حقارت کرد قبول نکرد از شش مش خلیم مخجوی خلاص کرد کردستان کیلوی آوا بیه نب دلیمه از میوان از میوان هنه کابم دوهو کی ویجا کیفا مشواره تیج برکو اجاس لی خوش جوامن اره یعنی کال که مزنجی ازیدیه و یکانه نابی سرچابه الویدی بم مخواسته سرم لالشی بله Yani e, مقود زبير خو بدون بيدي لهر هجتك دقر يا ندشت نظر قلت القاعدة يا ونظام شيء ريد صوفي كان مرف بن اجبو او رخي سني عربا جو عربين او كان ترويست نظام شيء falan بيوان ندشت زاني تالي ده قتك جور ده اشاته ya گو میزنه خباتکار میشه ازیدیه مادم تو ازیدی که تو خوازه ببینی هر بینا ببینه مگو tamam از ببینیم ama derdim ne ezidi ditine şu az ne garibi ama اه ne ku az bana nasnakim ne evde ne mama yani az proje ne duruyor ama lim mesele şu متخصص زهرم لالشي وك مرب شوات حاجه آه، لالش، صافي آه. بونك هالويدي آه. از بين شافي نكو حاجه اول داري بهتر از صافي كولتورا خو صافي ببينم بهتر نيزي كولتورا خو ببم متخصص ببينم وك كولتور من ليدن هيرت لي مدي بتشافي كي كيم لي وادن هيرت بين بين بازا جواتي ونظام شي وحنا كي خب باتك اه اي يا ربي وكو بس اشتري بيجم vandal etkin. Yani nabijin em jezidi bun aslima yani mer breze bigire işte ki kurda var ezidi kurdice ibadeti ahvatkin nem ku arabi ve türki u zaman edindikin. Ve hasıl rumet neddan yani ez şum işati roştiradın ez usa cem ostay vede bu sivakt kir şu ev ezidi meje persi go şu kesi kod bale mame kurevi cemmine şimdi küçüktür bunki yani Haneke Khotkir yani Dugoya evet bu saki çaveki mugo yani mukuruk regot mugot zani ev işte kurttire. Goçuma mugo her tişteyi kurdu. Her tişte van kurdu, haberdanı van kurdu, ibadet van kurdu, <coughs> farna van kurdu. Kesayeti van. Khurutur maye. Beni. Velhasıl kefa ezidi jidhat. Yani işte kum mugotum mübesa ezidi tiye ezdayeti kir. Keyfayat gomezene tahaneki khotkir. زمینه میوانه خو گودار بکه وسا خوش آیوش فلان لی مفهم کرد جیواک هی پرتنگه یعنی بابای جناده جن مثلا مثلا لگور من جنا کرد gerek azad û serbest be. Belê. Boçi çünkü babu kalê me em li kor ka xwe em rastiya xwe binerin gerek em Musa bikin. Ne Musa? Sen Fatıma Raş, Leyla Fatıma Raş. Gerek ki senin şahsiyetin sağlaşma. Hmm. Çünkü kesayete kurut, meri gerek هكا براستي جد الكرد به جنا خوي جنا خو بباريز وكي هفجين هوالكي <laughs> هوالتي هبالتي لبناني هبالتي اه اف آه، تشتيم ام دقرنو دبيجين ميز تبي كل لالش الباشوره يعني ما مثلا مجالك قالك جاري قدر كريه مس بارزاني باسني ازدياد دي يعني تخازي يعني وقت نتبي تفكري ونيزي وا تشتين خوش درقي وادت بيجي ما جيفاك نوصايه مديت جيفاك Pređudaje. Ez inki şaşkaz gima. Ne rojava mesela. Merib bire kubi de rojava ana ve şertu mercide. Tabi kuş her çar ali ve dijmen u eri şey <coughs> yani pır pır serkeftine. Ba avaye jeni jeni ba avaye zaroka خوندن موزیک هر اوایی مثلا باشور انسان نوید لگور rojava per bun. Yani tembel bun. Tembel. Tesira kültüre araba per servaçeviye. Servaçeviye o Le rojaba yani direktirin yani. Abor yavajinki çebu. <laughs> Rahatiye belki şey, çebu. Rahatiye çebu. Bura rahatiye ben. E, Hadi ama işte ku. Em doğazı bura rahatiye çebu. Fakat rahatiye ka. Le merif hakkı برای خوش نخوی چونکی تشتک لوده چید به گرک ام گیش مل بدن هفدو بله چاوکو جبو باشور yani Bakurji, Rojavaji بركدة يعني كيس نكاري بشتاخول بزفرة نزين يعني هم جبو ما هم جبو باشور برتشكرنا لب. يعني طلباني جي خو سبارتي آه. ودي اوجانان جي خو سبارتي ودي و جالك تشوي دي دركي هري زيد الشربان جي شوي دي دركتي يعني نعم. ام مجبور خو خوي لي دي دركي خو دي دركي انا من خو دي دركي يعني وانا سي بري ما انا ما قداري دكن العقرات العقرات ام بيج بيرا ناكن العقرات طيب، ام سلافي غو حرمتي غو جو دشينن حتى كو دستي متي روجافا ناف قندما مداية ناف دلي مداية ناف ميجي مداية بهر آلي ام دلي ما بسر روجافايا بدل جنابه شوان بدل جنابه از رحمتكم بدل جنابه تشتي دنتو تكاري تشتي تكاري تشتي كوش دستي متي امي بكا امي بكن روجاوا خلاصیا کردای سرمایدار لوی تننه لیرو لدچی کردستان لی کردستان پترول هیا ری عالم بالی خه و اقدبه خوش آمرد بچه لی لی او گلی کردستان لوینه یعنی نه اقتدارن باوریا من نینه یعنی نینه بهنک لوی درا گله کرد نه اقتداره اقتدار دیسا سرمایه اقتدار سرمایه به حیر ادمش خواه لندرای بجیم ادمش خواه امریکای بجیم ادکارش خواه استانبولی بجیم بله پشو اوه کی دلیوی کردستان دغوزه نه سرمایه در گل اقتدار به یعنی ویگاد بیجین قامشلو لشکر رژیم هنه دو هزار هی نسر بخونه این نظام چینه فلان بیان رژیم رلواتینه فلان بیان کابرا برگه هبه برادر خیلی یا belki هیه belki جی تیارین ترکا جی بکنه من کرمتی بلالوی دبید کرمتی هیرا دباوج یا جبونا جبونا جبونا نکارن زد بکن اما من از بی باوریه دمه منتالیتا ku em dipejirin lüve de ava dibe هری من قلیت عمل وی بوستک آخه آزاد آزاد تری جی کنترل روسیه و آمریکا خلاص بی یا کرده هبه او در آخه آزاد آه. آه، آخه آه، رجوعی آزاده و آزاده لیت تنه نکاری انکا امبیجن نبین کنترل نکاری انکا امبیجن به سدی ست نه آزاد چکیو سات نه چکیو سا ایتوپیا ایتوپیا یعنی نه یعنی بگا کنترل کنترول هنه کاده دینه تو گرد جیران خورات تلوکی دی طبیعه تبیه طبیعه یعنی تو گرد به تیجاری به اکنومیک به اقتصادی به چاند به هنر تی بکی تی هم جوان دستی تی هم جوان به دیوان يعني تتكاري بترولا هو دنياي قطبيه نكاري بيد سربيا شو امنا بيجن بكي قدرنا ما دبيجن وزي قرى Ek bakın o begrin uzan falan o bevan. Mesela çıkıp zaten yani. İşte ki usaj bejin. Hani ki de ben kanton, de ben özerki ibn zavçi falan bevan şorbetkin. Boçetkin e, le bimin bimin e, tişte ku pirost ki evder. Çiğet zani. Mesela başur Të bevina vi për kontrola kultura amerikadeje e, u çu sistema amerika luidir runisht runisht të bevinevi runisht runisht le rojava sisteme ki kurda çedbi belki işi kanton, belki işi tonton. Çıpak. <laughs> yani çıpak genau. Yani ama cerbandın o <laughs> kabatin me em tişteki çetkili gorku em tikin. Belki işi aşire sistem be. Yani çıpak ki e, bula. Haski yame be. E, ligorme be. E, eme be. Ligorme be. O az bavarım tişteki ligorme lüde vak be minak مدلی که مینک اویج بو جهانی درکه و و ایوی و باوری دم خو خب، ایش باشخانه سیستمی دنیای دا یعنی یکم جرمه که یکم جمعه و تشتی به پراتیجی یعنی نه به سر قاقد و سر تشتی که سر تابلکی نینه یعنی به پراتیجی جیه اش باشخان سیستمی و کردو مثلا یعنی تشتیم خوش چه بین پیشو İnşallah. Şey inşallah, maşallah ne böyle kavli teba me bedeltš ki bežin ej waraji inşallah. Emin ki jibo rojava u jibo kurdên dilê xwe ser rojava dehelînin dehejînin libatken. ba dikin Belê em ji bîra nekin YPG û Elaqrat em ji bîra Tabii silavên gerim silavên ger taybet ji bo çünkü tevî ku li nav artêşa azat denen van hareketkin tevî keşi kurdavariya xwe parastine parastine wek bircekî gava ji guna kurd û kurd gelên kurdistanı, neksa se e, gelên kurdistanê tabi gelên kurdistanê û suryanî ermeni ermeni kijan be arab eşbirê min e, em bêjin ji bo wan gava wextê xwedkin birç e, canû goştê xwe fedat kin. Bovekê taybeş bu elaqrat jî em slavên germ dişinin. Slavên germ. Ne wekî Bakur mesela tu gava Bakur dikevin nav hereketên Tirka kesayetiya xwe yan netewî wenda dikin. atkin. li de wenda ne û xwe parastine ji bo wekî muana piroskin, pîroz dikin û ji bo şervanên YPG û e, ji bo Şervanen el akrat. El akrat. Emet strana yepege bazın. Eme bernama xo vire gibi girin. Başe. Başe bura. Başe. Naxo eme xatır. Eme xatır bazın. Gudarvani xo bazın. E, Walate çiye e, seransari cihan ekul megudartkin jubovan Kurdistan bule e, ez şivanzeren e, seranserê cîhan ê ku li me gudar dikin ji bo wan ji Kurdistan bolê e, ez şivan zeren اجی پیشو اوی که مگودار دکن از حرمت و جوانا دشینم جی کی جان علی مگودار دکن کی جان فکر به به کی جان ایدولوژی به انشالله مدلی و نیشتیه لدلی مدشه و تم جبونا کرد و کردستان ام د بیجین کی برا دولت ما چین برا اوجر علی کاریا ما بکن برا کفر ناویجن ما و برا چامور نا بکن و